etxe mandoka. E, e, Zer nahiako, etxe alamando. Ez bata ez bestianik, etxe mandoka. Utsumandokan Charles Bidegen gai ainheaekin agertuko saiku Gerardo Mungia pintxe aldiz Egoera soziala nula tratatuik zen hego Euskal Herrian laurogei kadan eta salbu espenki Xabier Zubeletek bertsoak Lisboan aipatuko teizku. Hasgitin Egun Sushia. Dakitenek diote Japoniako gizan jatiak osagari ekarten diala. Aizoko sopa etxekua beno hobeden bezala hebene egzotismoak erakartzen du. Japoniako sushia zer den. Nulas ote sanoda. Ba, simpleki, arain gordina, itxas belhar eta erriza baizik ez dielakoz. Deuze gizenik beraz eta ordian haitu jalia entako. Frantziako estaduan azkun urte hoietan ikaragarriko arrakastaen hartzen ari da. Supermerkatiak izan Auchan, Leclerc ala Casino sushi eskentzen hasi dia. Aipatu supermerkatu hoiek, boboei gustatzen zaien hatu huni esker bana beste zazpie euroko bat etekin egiten die. Hatsarian eran bezala, susia arain fresk eriz amini bat, gatz apur bat eta sukre kosia ikin egina da. Hatik, supermerkatietan edieiten dena ez da etxit ber errezeta. Adibidez, sukre arunta egarteko partez, glukozako ziro delakua jabilten da. Butiga hau ekei maltzura da. Badu bertute berhezi bat. Asian sensazionia kentzen du. Hots, janago eta beti goxia hor. Glukoza espalitzaski, gue eki sorgiako janhai mitikuai delako kana sukr undarekin egin melazabate bate gehitzen zaio. Artetik eraiteko, ber melaza egarten da industria entako hasten dien xeri eta behiei emaiteko, apetitia handiazten deie eta txestu askarian gizentzen dia. Oenbu, sukrekente ekarpen hunek sushi jalia gizenazten du eta haboen jateko gogua sortzen deio. Beraz, sushiak ez gizentzeko bertutia galtzen du. Industrialki ekoizten dien janaiaz aien heinian, aipatu ote behardea hebene delako ö famatiak kausitzen diela. Bestiak beste, e seiehun eta hoita bata, edo glutamat monosodik delakua. Er hauts xui kimiko bat da, haue ezagutuik goxiaren sortzeko. Muni eskergia uenak eta uenak sofan hedailo telebistai so egoiten xips jan eta jan eta jan eta ezinekuaz. Er hautsunek beste ustegabeike ekarten dutu agatuetan egin eksperientziek jakutsi die kortex edo burmuin ala hyneko zelulak emeki emeki ehaiten dut jala. Baldin eta prefosta glutamat modosodiko hortaik arahenki hartzen balin bada. Beste etio bate badu sushi industrialak, e ehuneta hoita bedeatzia. Petrolaekin egin butiga bat da hau, bilhuen tintatzeko e jabilten dena. Bestiak beste azma, egzema eta alergia ezberdinak sortzen ditu. Pentsa arriskuk gabekua denez. Estatu batuetan debekatu da. Alta, badakigu kapitalismoaen templua den nazio hau, ez dela baitez para arauekin konpuntzen. Azkenik, sushi gurme deitzen den plat berhezi sumaitetan jakur leiteke peu koze des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants. Aparsa part ça, il a pas de chouchi. C'est Barnatuko. Mundia Sebaï, Minsatuko Guia, Persona Ifamatia, Kedo Estinekin. Eta Asteos, herrialde baten ezagutza eginen diago. Zeberi, ah. aktualitatea ikusteko emankizun berria. Aztele genetik, ostia Petzero! Kasu telefonarekin, behar bada gugira! Pezero Euskal Iratietan. Hortzirale seguerditan, larumate sursekreter ditan, igande seguerdik entzin. Cher lèche videgain, Itze Charles Bidegen egun uh, eh, gaian hegalka badabilan kabale bat zaiko hitzaiku. Bai, horren lehen eta guai ere diendea belduko da pixka bat uskuko da, ni deitzen du, deitzen eginara eta bestalian sarusar. Horren, lehtatzen da, frantxezez ere sarua ipatzen dela, saru bat uh, eh, buru soila. Bada, La Fontenek egin ene ustez, uh, eh, historio bat, kontatzen baitu, jenden arabera dela xori eta gero dela xagu, do, zer den, ez? Horren, euskaraz, guk uh, hemen anitzetan deitzen dugu xori eh, baten izena. Eta xori hori da ainara. Horrean, diferentzia egiteko, gehienetan ezak zenduru gau antzinean, eta bada gau inar, gau enar, gau ainara, zerbait. Gau xori ere bai. Beaz, mm, diferentzia hola egiten da. Xori bat dela koan, Jendet eh, izena, eh? Jendet iztutu sinesten, berit ez bada, soria den, eh? No. E, hor, ez da, parantesis bat, erraiten dela ignur eh, bestakai dela eta gaiaz maite dela bizitzia, ga, gaitsoia, gai gaitsoria da izan ziok. hortaik horra du, kabale hortaik? Izan ditate, eh? izan gau sori, ba, zeitan ala papio nere bai, eh? la, la, zibiltzen dena, ba. Mureren bitxeda, enuen ezagutzen, entzunen ainera zital. zital. Eta zital, nint eh, uste nuen handuz izena zela, zital da krudela, ere eh, isto dena, haidera zital zendako. Oian, egia da, tienden dako ez dela animale basi ize Pentsa pentsatzen da pixaiten malimado, hak edo untitzen malimado bilua galtzen edo lajuan eh, zerbait gertatzen eritasun bat edo nehela edo zerbait. Batutzak sinesmenak horako kabarian handia. Ah, ba, ba, ba, bai, bai, bai. Ba. Oden, hori e, e, leku guzietan, eno, zanitzetan, eh, erren edut, ez dela bakarrik eskola egian gertatzen. Delako ikine eh, fantasiatzen duk? Eh, eta ba, ez dela untitu behar. Eta jo, abilada ez da untuitzen, eh, alaz, eh? Ba, eh, ondoti pasatzen da. Hori zen, sori bat. Bestaldian detzen dute, xaru xar. Edo, bo, ba, xaru xarri. Beaz, ikusten da, txar, zergatik uh, uare estelako on, estelakoan, eta jo saru, saru oh, badakiru baliatzen dela animale tipi anitzen izendatzeko sarua, sator, uh, eh, sarua rato, tala. Hau dian, nun bait, saru xar egiteko, deitzen dute saru sator, sarua rato, eh, eta nunbait txirrin saru. Hori lotura egiten du, sarua, sarua da, eta txerrina da... Bizikleta? E, ainara bezalako sori bat, elizetan eta onduan ikusten dena, frantzez deitzen baita Le Martine. Txerrin txaru, behaz, Martine, bietait bat egiten dute. Bitsitena, uh, e, lemonan, lemoan, han, uh, e, nite zautzen duen historioa, saruarekin, han, gauaz uh, aur batek orza dalitzen bali madu, gauaz eraiten dio xaluxarrari orza, orz berria ekartzea. Hemen iten zen xaluarekin ez. Eta xalu horrek badu beste zerbait. Eh? Orduan, xalu hori ondoko e, uh, ere aipatzen da. Kastoinez, medoken eta ratbulan zerren edo uh, egal ibiltzen den ahatoina edo xarua. Frantzesez xobo zurri, baz, la zurri ere ipatzen da. Eta nik enakena, espanolez detzen dute murzielaro. Eta enakena, enoan ikusten zer den, eta murzielaro hori da uh, mus ziero. Gana edut, eh, saru itxua eta mus hori atxematen da maoz eta lazurri, eh? zara, muskulo. Ah, beraz, espainolez ere, eskoraz, frantses bezala, sarua dute iturburu. Salbu iperraldean, nun, sori bat hartu baituru animale honen izendatzeko. pausu baten egitea proposatzen deiziet eh, nurekin. Ote pergnopter d'Egypt taldia ekin. Bai, zer dugu hau, batxoi bat. Eta Euskal Herrian ezagutuk da sae, xuia bezala, bena xibeuan bestek ez bezala egin nahiz bagabitzalako beti, kuk deitzen deiogu huni behi bidetako ande xuia eta nurbaitek behibidetako ande xui hoi luzeska edutzen betzeion BBA isa deitu du eta nurek haren ba hiukote batek Mari Bidar, Mirentxu Ager eta Pantsis Bidarek. Beraz, BBA isa taldiak emanik, Joan Gogonaiz. Bidazehun behibidetako handesuiaekin. Joango gunaiz segurki, ni Ameriketarra. Enekilan laburzki, nor dago partitzerra. Ez noa sekulako lan, zer naiz ontasuna handiekin zilag eta urrekin. Parti jadi bakarrik, parti lagun soroa, ez duk gutarik hau, Sigurrez gaitu joanen, zerbait duguno hemen. Itzultzen aizenean, han fortuna egin. justasunanik izanen dudana. Tranquilene bizia, iganen da guzia. Galtzen bai zondiko txasua pasatzea. Adio sekulakotz urre soinuak ordua. Bertzalde ontasunak zertako gizonak. ez badu ez federik, ez zer religio. Bera zer den fortuna Nola ikusia den Diru hainitz duena Harreguak fagore laudori hori Ba aberatsa dena beti zanen da jauna. Lana maite duenak segida hon batekin, egiazko presorak ekartzen dik berekin. Yeah! goaz maitatua, horoz estimatua, duk ere mundu untan kontentago seku deus erenez naiz berdu. Adios, beratza dios, saude tebeti urros. Espiritua dina deus zentzu nahi ez du. Du tenak zentzu ona manen ez du. Habil beraz bakari, uruna digutari. Na. 1まどか1万まんドか1万1万どか1万1万どか1万1万ドか Utsumandokan beti gila, hatunat liburutik junki baten tragedia azpi izena ekin, gerardo mungia ekin beti gila, pintxe, e, aipatzen daiku bi haste hontan, hautzaro alehenik, geho ba, mendiel karten bidez, nula libertate zerbait senditu zian, ikurriñaen lehen aldiko e ikurriñaen ula ikusi zian, eta pintxe, aipatzen, e, eh, megunian eta be, giro sozial bat martxan jarri zela, eta nola zen eta indar sozial hoien eh, horreka zer zien, eta jantxo batzuk enpresen jabe eta ziek, eh, ziek a, azken mutureko mitilak hain simple da? ez, ez dira. Zera, e, e sozial mugimentu eta holako izan zela, zer zen, eman dezagun, enpresa mundian, fabrika mundian, zer zen, e, jantxo guziz indartsu poderetsu zumait, eta han langiliak e, azken mutureko tristantak ala etzen holako bi mutureko sozial argazki bat. E, nik, e, bueno, arrapostua emaiteko, begira, nik eh, lan egin dut beti eh, enpresatikietan, eta beraz e, jauntxo oiekin harreman kasik normala ukan dugu, ez, ez da... Ez da harreman bortitza izan, baizik eta bo, ama bos, hogei personen artean beti mintzatzekoa bada eta bueno, e-, ez du sentitu nik e, e ze abortizkeri hoi e, e agoputzkeri hoi ez, ez sort, segurazki sortea edo ez, izan dut zeren eta nik izan dudan nagusiak e, izan ditudan nagusiak aski e, e, bueno, nola erran e, on, onar, nik uste dut... Suportatzeko modokoak zirela. Bai, eh, bai ba, ba, badakit, eta gara hartan gehiago, etxaia amorratuak ziren. Baina, oroitzen naiz, oroitzen ari naiz momentu enten adibidez, e, izan nuen nagusi batek erraten zuela. Baina, beka ben dios, nik lan egiten duzue, zuen bezain berla, hosti, zeharra jo nahi duzue diru gehiago, pues emanen dizuet, baina eske enpresa nahi duzuet, pues azkene, azkenian emanen dizuet enpresa ere bai, eta ni parora, ni langabezira, zer nahi duzuet? E, eh, kumitatzen zaituzte eh, larun batero bermuta egitera. Eh, gainera, e, kasi kilabetero e, pixka bat diru gehiago e, eh, pagatzen <laughs> dizuet. Eta, hola, ez? E, Bardin, fedehuneko nausitzo maite bai. bai. Olakoak, olakoak. Eta, ba, pues, e, <laughs> arrazoia zuen. Gainera, behartzen genuen, greba sortzen zelarik, bera ere greba egiterat. <laughs> <laughs> eta egiten zen. <laughs> eta egiten zuen. Eta beraz, bueno, ez, ez dakit ze. ze. Bera desespegatua. <laughs> bai, bai, bai, bai. Eh, zen, bai, enpresatikietan eh, harremanak, eh, bueno, ezberdinak dira, ez? Mm. Nik ez du sekulan eh, eh, enpresa handi batin lan, lan egin, ez? Bakarrika autopista de Navarran, baina garai motz batez, ez? Mm. Ben hala ere, aipatu dituk, eh, kanpo, eh, zea Marx eta Lenin eta Mao eta holakoak zer zen literatura irautzalari bat onolazpait zien ganat sartu ze gira hor? Ba, <laughs> hori, eh, hori sortu zen, eh, bai, eh, mugim, aprendizen mugimendu horretan hasi ginela irakurtzen liburu horiek. Nork, nortzuek ekartzen ziguten, ba, bueno, pues, or, atzean ibiltzen ziren e, eh, komisiones eh, edo edo edo eh, erran nahi dut ba, seguraski eh, edo alako garai hartan ibiltzen ziren partido politikoen militanteak, ez? Ze urtetan gira hor? Urteak haiek ziren eh, irurogeita, mar, nola amabi, amairu, amalau, hola. Mm. Eh, Franco hil baino lehen. Eta Frantziako maiatz irurogeita sortzi hortako uhin zerbait hor Pirenean gainti pasatu zen, balin ba? Bai, entzuten genuen. Eh, Frantziako irurogeita sortziko iraultza edo alakoak eh, izan zala, gero Paris irratian, entzuten, eh, eh, eh, Paris irratia entzuten genuen iruñan, eh, kasik egunero amarretan, zeren eta Espainiako notiziak ematen bai, baizituzten, han, eh, bai-, baizituen eh, irrationek, eta beti adi-adi ea zer erraten zuten, eta hola ez, bai, eh, zerbait entzuna genuen eh, maiatzaren eh, maiatzarena, ez? Ma, maiatza famatu horrena. Mm-hmm. Eh, Baina eh, eh partikularski literatura eh, gure eskuetara e-, etzen eh, iritzi iritsi, ah. hori ez. Eta zea, ez tekiat, hor, trak banatzen eta manifestazioak eta beste, eta nulako zen, e, zekat, eskolak gogorziela eta kaleko e, kaleko nula, erran ezake, e, kaleko polizia nula ihardokitzen zien, hirurogeita hamarkada hortan. Bueno, eh, manifestaldietan eta. Nik uste dute denen jakina da, ez? E e, e, e, eguneroko platera zela, ez? Edo azieta zela. egunero jipoiak nun nahi eta baita ere hilak eta ez? nitzetan de, eh, tiroka ateratzen genuen. Iruñan eh, bai, holakoik ikusi duk? Bai, bai, bai, bai. Tiro, tiroak eta bai, bai, bai, bai. Bai, bai eta zuzenian gainera, eh, ikusi dut eh, eh jendea nola nola adibidez Jose Luis Cano, bueno, hori Franco hil ondoren izan zen, baina Jose Luis Cano hil zuten eh, eh, erdian, ez? eh, buruan eh, tiro batez, eta baina le, lehenago, il, il, eh, Franko hil baino lehen baita ere, e, bazien, bueno, le, lehenago los grises, grisak, ez, erraten genien e, poliziari, eta eta ba, e, bai, bai, eguneroko, eguneroko zen, ez, e, gogorra zen, eh, gogorra. E, zeren eta jotzen bai, bai zuten, denen kontra, eh? berdin zitzaien eh, eh estudianten kontra, langilen kontra, edo zeren kontra, ez, eh? beti eh, auzuneko eh, eh kontra, eh, ezke berdin zen, ez? Eh? Eh, erregimena hor zalantza unitz ba, bazituen eta beraz eh, er-, erresena zen eh, violentzia, ez? Eta gainera Eh, hor bazen ba, ba eh, eta eh, eta frap adibidez e, borroka armatua praktikatzen eta beraz e, bo, haiek e, dakuru horrekin pues bortitzago bueno bortitzago ez igual e, egin lukete baina bai bai e, benetan e, violentziaren garaia izan zen eta violentzia bort, benetan e, krudela mm. krudela Eta ez gaur egun, eh, ez dekat, aipatuduk eh, eh, et, eta horzela, aipatuduk ebai mikrotik kanpo Xabi Echebarria bat delako etako lehen hiletaik bata, zien idolo etaik zela, ziek nafartak zinden, mm, eta aipatzen delaik hanitxei gui buian horazikuk e, gaur deitzen den Euskadiko Luralde Autonomoan bazabilan erakundea, Nafarra bane bai, zeo zer oi hartzun eta ordian eh, zerbait e, bazian ordian eta bai? Bai, bai. Gu, gu, gu erran lehizu, gara eta entzuten zan, ez dakit nundik, eh, hau nitzetan buruari galdekatzen gal, nundik ateratzen genuen guk, genituen guk berriak, ez? Ba, bai, e, ba, ba zen hor e, irrati sekretu bat, edo ez dakiz zer, baina e, entzuten genuen, ez? Pues, bai, e, e, eta kokideak ziela, ez dakizen bat, e, hauek eta bertzeak egipuzkoarrak, eta bertzeak e, e, bizkaitarrak, eta naparra pues, eskubi, eta e, beti entzuten genuen izenak, eta, eta nort, nongoak ziren bakotzak, eta hola, ez? Eta bai, e, guretako, bai, e, e, eta egia da, eta ni arroki erraten dute e, enetako, eta izan zen e, aitzindari bat, bai, euskararen alde edo, edo, gure kulturaren alde eta folkloraren alde baitere, ere eta bai e, aitzindari bat izan zen nola ez e, e, e, ez genuen bertzerik bakarrik entzuten genuen eskola edo periodiku fascisten ez senta periodiko fascista fascista bertzerik ez bai haien notiziak haien berriak edo Eh, e, etaren gandik, ezke, eh, e, e, eta zen e, eh, gara jartan... E, Euskal Harima. Mm, ez dakit, ez dakit, ez dakit nola definitu benetan, eh? Hor, benetan... E, e, e, e, eguzki, holako, izpi bat, argi izpi bat bezala? Baliteke, bai, bai, zergatik ez. Iz, izpi bat, bai, bai, zergatik ez, bai. E, a, a, bueno, nola ez, e, poliziak, e, polizien oldarraldietan e, beti ba, bazen norbait eriturik, norbait atxiloturik, e, ni, ni, ni adibidez, atxilotu nindutelarik, eta torturatu nindutelarik, pentsatu nuen, jo, etak, etak, e, Zerbait egin beharko du. <laughs> bai, bai, alaxe pentsatu. Aingerua bezala. Ba, hola, hola, hola, hola. Bai, bai, eta egia da, egia da. E, gure ba, ga, ga, momentu hartan e, eta zen gure zaindari, bai, eh, aingerua. Aingiri, aingiria. E, <laughs> e Errandik, e, zea e, hiehi sekurane eta kokide izan, eta haleike tortu... Hale, eh? E, e, sekulan izan. Eta haleike torturazuik izan iz. Bai, a, a, a, bueno, e, eh, eh, langile edo, edo errebindikazio baten ondoren eh, ba, ba, manifestazio batean eh, atxilotu. Manifestazio sozial bat, bai, normal. Bai, bai, bai, soldata eh, eta, bueno, greba batean eh, eta manifestazio batean eta greba horren ondorioz manifestazio batean atxilotu nin eta bai torturatu nin bai. Hmm. lehen ez genuen ez genion horri tortura deitzen. Gaur, bai konturatzen naiz, tortura izan zala. Bai, ezke, e, guretako to, e, hartan tortura zen la, la, bainera, eta bai asfixia eta e, e bueno, hainbat eta hainbat e, elektrizitat, kuru, eta kurudelkeriak, ez? Baina, gero, eh, eh, eh, eh Jesu Kristoren jipoiak eta eta loin gabe eh, eh, zelda batean izaitea hori ez zen tortura eta gaur egun kulturatu naiz bai tortura zala baina guk gara hartan gauza guzti hori deitzen genion ma malos tratos tratu txarrak Eta tratu txarrak, torturak dira. Nola ez. Nola ez. Eta gainera, ambazazpi urterekin, ez. Eh, eh, tratu txarrak ziren, bai, baina ze tratu txarrak, ez? Eta nuntik, nola elkitzen dara, hori sekula, tipitikan eskolatik amorru bat balin bahin, suposatzen jat, hama zazpiurtetan torturatu izanik, amorrua hau anondiako dela. Bai, bai, bai ja, gerat, nik eh, no, aipatu, aipatu dizut, e, zenditu naiz erra, eta erra hori handitu zan, eta nola ez, iraunda, iraunda. Bueno, ba, ala, eben, pakeki mintzo behikia, ah, utziko deak, e, oaiko juntan hie langile proletario erren lehen urratxak, eta dagun astian aipatuko Euskarari e, zerbait zordiala, hala diok, dagun astian aipatuko dugula hoi. mugarik ez dugulako. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan, eta gauzak eh, erakusteko, espikatzeko. Han eta hemen gertatzen dena kontatu nahi dizuegu. Beraz badakizu. Bide berriak bizi nahi badituzu koskegin eta zagartu. Kulturale emankizunaren denboraldi berria, astelenetik ostiralera izango duzu goizeko amaiketatik aurrera. Gehiko nuate jamaiten gutin, mena bai bai guguaikin, eh, publikoaikin partekatzeko bai bai. Kultur alea. Kantuz kantu emankizunaren denboraldi berria Mursegorekin abiatuko dugu. Eta bai da pizkat disko dokumental bat reflejatzen duena, ba oion, zer den eta oiongo oiongo bizitza zer den. Maite Arroita giren eskutik Arabako Oion Herriko auzotarren bizikidetasuna hobetzeko helburu izan duen proiektua ezagutuko dugu. Euneko eun oion. Derekin lan egita beti daka ikastea beti beti beti. Kantuz kantu ostiralero irailaren zortzitik aurrera arratsaldeko lauetan. Itxuman, itzuna, itzuna, itxuman, itxuman itzuna, itzuna, itxuman doka, itzuna, itzuna, doka, itzuna, Beti erran eh, Jusef, Karikabe erretxe hemen hemen badeat, bat, ez dudana baita bada argi, egunko aipaldi hau, ahoseratiet ez da uluik sartzen. Bena nik ez diat nahi uluik ene edo ahuan. Ha, ah, <laughs> e, ez ez dena, bon, bon, ez badu zabaltzen e, e, ordin, bon, ahoseratien eran edik, e, bizitza untan behar diala ausartizan, bai hierbandikazioetan eta galtatu behar diala, eta justizia behar diala nahi alez egin, eta e, Jesusenak behar diala eta hoiko, e, eta et, hoi xilixile goiten baiz, bo e, sopa jaten deie, hoideko eh? mhm, mhm. Hoidek. Hoidek, bait, a ahalkor er egiten ahaleitekien ahalku bat? Segure bai. Gu, mil, bai, jente askarragoak, Mhm. e, umiltasun horrez zinez baliatzen duk, eta sobea baliatzen duk. Mm -hmm. Eta ordin, guke behar diak guen ortasuna e jakatsi nahi alez, hori agua eh? Ordin behar ahua zabaltu ulik sarditin. Bo, arrisku horre behar dik, hartu, gehala duk, e, revandikazioan tan txartzen izalaik, zumaitaliz eta ustikatak biltzen duk, ebena bon, arrisku horrek enustez behar dik hartu. Unxa, ahuzerratian ez dela mihik sartzen, edo iluik sartzen parka. Hain beste elhebi hikaldiena artian pausutio baten egiteko puntia bardin jintzaikula. Nurekinaren, Antion Aramburuekin bizirik diskatik hartuik, ebe titulia bizirik gaudela. Bizirik gaudela. ostegunero ahatseko bederatzitan iso eman kizunak. Alde batetik iso, inguruko talde baten ezagutza egin oren batez, bestetik ge iso, guri gomitarekin zuri musikaren esperientzia partekatu. Iso eman kizunak, ostegunero ahatseko bederatzitan. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua, hotshot irratzaioa. Astelenetan, hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin. Ilabeteko lehen eta irugarren aste artez, iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratzaiora. Astezkenetan, zuria beltzez, musika beltza omentzen duen irratsaioa. Zuria ostegunetan bidaso atak, punk emankizuna, ah, eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier, eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Mesedez, izilik! Adi, musika emankizuna. Bakari, musika hori. Aste hartetan gaueko bediratzietan. Uda bera bor, enak, eh? larun bat gauean ameketan Kizerat, afunkzionel, no material Eta igande haratsetan ere, zazpietan Bai, hori bai Radio makizuna Isilik Itxuman, itxuman doka, itxuman Itxuman doka, itxuman Itxuman doka Itxuman, itxuman doka, itxuman Itxuman doka, itxuman Egin utsumandoka runtan eh, salbu espenki Daniel Landarten eta be kantagintzan presentziaik ez, ondoko astetan enganatuko ganatuko gila berriz eta arte juntan, nolaz betatxu giza, Xavier Zubeleten gana junen gila, doni bane lohitzuneko da hau, idazle, margolai eta hainbat saltsetan sartuik, baditu be ohitzapenak ebai, librietan etzanik eta ohitzapen roietaik bateta patuko gila egunko juntan, Lisboat junik, bertsotan han jauntzi seikula. Etxe mandoka, etxe mandoka, etxe mandoka. Titulu bat eman behar balitz, ba, ez dakit e, historia paraleloak edo zerbait, kultur paraleloak edo. Gauza bitxia gertatzen dira bizian, eta e, noizian ben iduritzen zaizu, zerbait e, jadanik bizi izan duzuna, berriz bizitzen duzula. Ba, neri gertatu dakoa, ez da ez ametxetakoa, ez e, e, jakin gabe nun edo noiz eta nola, baizikete eta Lisboan, eh, Portugalen. Nik noizian behin, nire margoen, eh, margolari lanaren gatik, ba, argi berri batzuen bila, kolore batzuen bila, eh, gaten naiz eh, batzuetara, ez? 2006an beraz, Portugalera joa itera baki nuen, eta, eh, eta han, oto bat alokatu, eta ara eta Lisboa banuen planifikazio bat, lehenik Lisboa egin, eta gero gero eh, itxasondoko bazterreko erriak eta ba, argazkiak hartzeko, eta eta agian argazki batzuk egiteko, eta olako gauzak. Eta Lisboan sartu nahi ez, ba, e, ezin, ezin, hainbertze, oto, lerro, trafiko, e, historio, turutak, tutak, eta bo, ez dakit zer, e, bideokera hartu nuen behin, eta berri ere beste, be, aldiz be, bideokera. Hainbertze az, zen, nintzen, e, han, hiri inguruko e, e hartan, ba, erabaki nuela, ba, ez, alteratz, ez hartzia be, Lisboko, ez hartzia Lisboa barnean, eta ego aldera joaitera. Eta horrek, bi egun, edo hiru egun, e, e berandu eh, zuen nire eh, Lisboan barnean eh, sartzea, ez? Ordon gan ez dakit nora, itxaso aldera kaskaiz eta estoril eta itxaso aldean eta eta ikusi eta marazki batzuk egin eta eta argazki batzuk eta Berriak ikusi eta denbora ederra egiten baitzuen eta ederki eta beraz bi egunen buruan berriz Lisboa aldera, eta Lisboan sartzeko ez dakit eh, entzuleek Lisboa ezautzen duten, baina egia esateko dena eh, gaizki, gaizki indikatua baita. Eh, han sartzen zira otoz eta bada e, olako bordelen bezala une, rokada, eta iria hundietan bezala rokada bat, baina rokada hortatik sartzeko irian, Ba, ez balin baduzu ezautzen, Ba, ez dakizu, ez dakizu nondik, ez, ez da sekulan agertzen eh, eh, irigunea edo irizentroa edo olako zerbait. Ba, beraz, berriz galdu eta aspertu, aia, izer ditan, eh, eh, eta taxista bat atxeman nuen, eh, hau sartu nintzen, auzo batean, eh, supermerkatu baten ondano horitzen aiz, eta galde ginen eta zentora agateko, nola, ba, segitu nauzu, eta, buz, beharrik, eskerrik, segitu nuen, Eh, eraman ninduen zentroga, han, eh, tunel baten, ta, eh, keinu bat eskuinera gateko, ba, eskuinera, eskuinera, lemiziko bidea eskuinera, ba, han, debekatua zen pasatzea, beraz, bigarren hartu nuen, da berriz galdu. Ta, itzuli bat eman, eta azkenian, ba, olako plaza batera, plaza rato, hori ez, bere izenez. ora, agertu eta ikusi nuen, metro ate bat, olako aho bat, hor, metro, plaza erdi hortan, eta e, ondoan, no, karrika batean, ba, batzuk, eta ez dakitzen, eta e, otoa usteko leku bat. Hora, no, no, nahiz gehiago e, ibiltzen, hor usten dut, badut, behar duten guzia, bada metroa, bada plaza, bada dere ostatuak, orain atsemanen dut hotel bat, hemen urbilean, hor utzi nuen, lau edo boste gunetako otoa. Eta hotela atseman nuen laster, eta e, atseko behatziak dela, e, afaltzera norabaitera ganbar nintzela, eta horko eh, hor ikusi nituen eh, taberna, tabernak, eta hor bat zabalik zen, eta osatu hortan sartzen duzit eta, bo, eta gara bat eskatu. Eta biera, biera gainera, Portuguesa ez dakit bere izena, baina biziki ona. Eta nire onduan, ba, ziren irugizon, bat, memea, hola, familikoa, e, erdi holako begilagun, potolo, potolo, potoloekin, ekin. E, beste bat e, beltza, angolatik e, etorkin bat, eta beste, beste bat botoloa, bertakoa. Eta ara, ba, aiziren futbol bat ikusten, aiziren nola, zen Sporting de Ligesboa Fatimaren kontra. Eta, eta gol bat, eta beste gol bat, eta ja, erik ere gara hartzen zuten. Nik bertze bat hartu nuen, eta eranion nion nausiari, ikusten nuen futbolariak zirela maite zutela, eta ni bakarrik, eta ba, nuen norbaitekin mintzatzeko gogoa, eta eh, ba, eskaintzen diet, gara bat, harrituak, han ezpaita olako iturik, seguraski, ez dakit, ez ezagunekin bederen, eta eh, eta kitzer, ba, eta hasi hasten gire futbolaz e, mintzatzen, eta, ba, ba, elkar ahemanetan, eta ba, ba, lagunak eta kitzer, eta ere beste gara bat, ordaintzen diete, eta ara eta e, ba, lemiziko denbora, futboleko lemiziko denbora pasa ondotik, ale, zato gurekin, eta nora enamaten naute horiek, eta gaten naiz, leku batera, eta han, urbil, urbile, metroen ahoaren eh, ondoko olako soziedad, eh, txoko batena, E, han bazen, baziren, salmai bat, kontuare bat, Eh, mai batzuk, e, eta jendia izen, edaten, futbola ikusten berse batzuk, eh, eta jara, eta han, ba, beste gara gara bat hartzen dugu, eta konbidatzen haute, eta, eta han, nire burua ikusi nuen, ba, gok begiralean dugun, dugun e, elkartean, esan nahi dut badugu txoko bat, alde batekin, eta e, olako kontuak bat, eta, eta, ara, eta, hori, hori etorri zitzaidan burura, ez? Etxean bezala. Etxean bezala, bai. Ta? e, ni begiralean hortan, eh, aro hortan, ba, biziki eh, bertso munduan murgildutan egon. Sortu gin nuen bertso eskola bat begiralean, eta eh, han, ortsegun guziz, biltzen ginen, eh, ba, lagun, eh, lagun pila bat, amabos bat, itxasu, itxasuagak ere, simun olagarai, e, Filip uh, eh, Laskara, uh, eh, eh, eta hola, biltzen giren, bai, ah, aitor, sara, eta doni handagak, ziburutagak, gogunagak, ba, ba, ama, ama bat, ama bos bat ginen hor. Eta beraz, egia da, bertsolaritza pilpilean zegola, orduan, eta, eta ba, bertsoan, bertso munduan, murgilduta, eta sasi bertsolaria, baina bertsolaria bilakatu, apiska ah, Bo, eta, harat, eh, heldu eta e, eh, itxuarek, eh, gurekin zen erdi itxuarek, ba, gitarra bat hartzen dula, ikusten dut, zoko bat jantzen gitarra bat, tasten dela, han fado batzuk kantatzen, eta biziki ongi kantatzen zuen, eta besteak ere, fadoa kantatzen, eta nik pentsatzen duen, boa, hara, begiraleak, hau, gure kantua, gauza bera dugu, eta historio. Eta bat batean, E, bo, lehenik ez, lehenik erraten, ba, nik ere, e, e, utzazu gitarra. E, gitarlaria bainiz, eta hasi nintzen, bizpiru ba, kantu, eskual kantuak egiten, eta haize politak, emikin laboen, e, txoria txori, edo, olako, olako kantuak, ez? Unki garriak pixka bat, eta ba, eta beste garagardo bat, eta, eta ara, baina etxean bezala egiten, eh? Eta bat batean, beste bat etorri e, urbildu zitzaigun, eta zer ikusten diat, ba, e, erditxu hori gitarrekin, eta besteak, ba, bertxotan haitzen zirela. Eta pentsatzen, ez da posible, hau. Eta, ba, olako segirilak egiten, e, olako e, esaldi luziak eta errima, eta esaldi luziak eta errima ez gure bertsoa bezala ez metrika bera, baina e, hori zen, eta bertsolariak nituen nire, nire e, onduan. Eta, etxeko eh, hau eh, eh, bizi paraleloa baita e, begiralean hor bersoekin erranien, baina ni nire herrian gauza berak ere ditut, bersoak dira hoiek asmatzen dituzu gauza horiek ez e, bai, hemen e, hola ditentuko eta talde hontan eta guk ere begiralean talde berian eta ara, eta, eta ni beraz, berak gitarraioz bere e, doinu egresaktan ba, bertso eskoraz bertso batzuk botan izkion eta eta bertxotan haitu ginen. Eta, nire ez da posible, beste zerbait bat batean agertu zitzain ezadana eta posible etzena eta paralelo hori hain lotua zena hor gure hirugarren laguna bazen erditxo hori be, angolako beltza eta hirugarrena berak egaten daut e, ba, bera dela e, han Lisboan e, dantza, folklore dantza talde baten zuzendaria badutela kantua, bertsoiek hor egiten dituztela musika, baina eta ikusten nuen begiraleak, eh, han, eh, guk ere dantza, guk ere kantua, guk ere bersoak, eta harritzekoa, entzaiatu nintzen, ja, elkarrekin zerren montatzen algin nuen olako esanz edo elkar ba, eh, gerostik egina egin estena, ba. Ara, eta gau guzia pasatu nuen hola, eta garagarroak, eta besta, eta er, etxia mesala egiten. Eta orduan, e, 2006-an, hoizen azaroaren ameka, E, zen azaruaren ameka besta zutelako ere, e, ez eh, armistiz edelako hori, baina San Martin, eta San Martinan Lisboan besta zuten. Eta beraz, e, besta, besta bezpera, e, eta orduan ateratzeko grina, eta ez dakitzen. Eta beraz, nik, hor, e, ba, irailan edo hilabete baldenago, dine liburua, hori kontatzen dituten historioiek, liburu hortan, eh, oroitzirriak eh, liburu hortan agertzen baitira. Eta hori iratzi nuen eh, li, lehen liburua, eta e, bo, hori buruan, eta, eta handik, beraz, e, ale, zato gurekin berriz ere, ba, zato gurekin, nora, eta eramaten naute, beraz, E, ja, erdi, erdi borotuak denak, gaten gira olako ostatu txiki batera, jonduan zen plaza hortan zen e, ostatu txiki batera, eta eh, zer ikusten dut txartu eta beriala gazte bat, egin lagun bat, gazte bat idatzi zuen liburua izenpetzen. E, eta zen, eta liburuak, eta saltzen, eta izenpetzen, goizeko bi eta biak edo iruak ziren, Eta denak kantu, eta jende pila bat, bat zegoen gaztiak, oien lagunak denak, edo gehienak, e, e, eta gantzaion, gubiltu nitzaion, eta erran nion, baina eh, kontatu nion, ze nola bertsoak, nola bestia eta bestia, eta, eta ez dakit, eta guain, azkena, ba, e, gauza bera, ni guain dela bila bete, india liburu bat, eta, e, eta ikusten zaitut zu, liburu batekin eta izenpetzen. E, ba, olako gauzak bezala zuetan ametxetan dira, ba, niri ingertatu zaitena, ez da ez ametxetan, ez jakin ez jakinez nunden noiz eta nola gertatu den baizik eta Lisboan han kantuz dantzan eta bertsotan eta idazten zertan urentzen den Utsumandoka Astehuntako eskerrak guebetiko betiko Eta nik eh, raiten deiziet dagun astiala arte beste Utsumandoka baten ahamena entako Artehuntan leherrat zorri hontzu izan zitaien dezhiatzen deiziet atiatia eta hama sortzi mila zazpiehun eta hiutan hoita hameka pot.